من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله اجر كريم Ni nani atakayemkopesha Mwenyezi Mungu mkopo mwema ili amrudishie maradufu na apate malipo ya ukarimu. Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim bushrakumul yawma jannat بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم Siku utakapowaona waumini wanaume na waumini wanawake nuru yao iko mbele yao na kuliani kwao. Furaha yenu leo. Bustani zipitazo mito kati yake mtakaa humo milele. huko ndiko kufuzu kukubwa. Yawma yaqulu almunafiquna walmunafiqatu lilladhina amanu انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمه وظاهره من قبله العذاب Siku wanafiki wanaume na wanafiki wanawake watapowaambia walioamini. Tungojeni ili tupate mwangaza katika nuru yenu. Waambiwe, rejeni nyuma yenu, mkaitafute nuru. Utiwe baina yao ukuta wenye mlango. Ndani yake mna rehema na nje upande wake wa mbele kuna adhabu. ينادونهم الم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الاماني حتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور watawaita wawaambie kwani vile hatukuwa pamoja nanyi watawaambia ndiyo lakini mlijifitini wenyewe na mkasita sita na mkatia shaka na matamanio ya nafsi zenu yakakudanganyeni. Mpaka ilipokuja amri ya Mwenyezi Mungu na mdanganyifu akakudanganyeni msimfuate Mwenyezi Mungu. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير Basi leo haitopokelewa kwenu fidia wala kwa wale waliokufuru. Makazi yenu ni motoni, ndiyo bora kwenu na ni marejeo maovu yaliyoje.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 Wao watapata malipo yao na nuru yao. Na waliokufuru na wakakadhibisha ishara zetu hao ndio watu wa motoni Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illa Allah Ni nani muumini anayetoa katika nchi ya Mwenyezi Mungu kwa ikhlasi ili Mwenyezi Mungu apate kumlipa malipo yake marudufu na tena juu ya hayo malipo mardufu wapate malipo zaidi ya ukarimu siku ya kiyama. Siku utapoona waumini wanaume na waumini wanawake nuru ya imani yao na vitendo vyao vizuri na watangulia mbele yao na kuliani kwao. Malaika watawaambia furaha yenu hii leo ni kupata bustani ambazo chini ya miti yake inapita mito. Hamtotoka humo kabisa Malipo hayo ndiyo kufuzu kukubwa kwenu kulingana na vitendo vyenu. Siku ambayo wanafiki wanaume na wanafiki wanawake watapoambia waumini wanaume na wanawake, hebu tungojeni tupate nasi baadhi ya nuru yenu. Wataambiwa kwa kuhiziwa, rudini huko tulikopewa nuru hii mkatake huko. Basi baina ya waumini na wanafiki utasimamishwa ukuta wenye mlango ndani ya ukuta upande wa bustani itakuwapo rehema na neema. Na nje ya ukuta kuna kuelekea motoni upande huo kutakuwa na kama na adhabu. Wanafiki watawaita waumini kwani duniani hatukuwa pamoja nanyi nasi ni wenzenu. Waumini waseme kwani mlikuwa kweli pamoja nasi kama msemavyo, lakini nyinyi mmejiangamiza wenyewe kwa unafiki. Na mkawa mnatamani waumini wapate masaibu ya kuangamiza na mkatilia shaka mambo yote ya dini. Na tamaa mbovu zikukhadaini ya kwamba nyinyi mko katika neema mpaka yakaja mauti. Na shetani ya kukukhadaini kuwa bado mtapata msamaha kwa Mwenyezi Mungu na maghfira yake. Ghururi hiyo wanayo wanafiki wengi waliodhulumu watu na wakajidhulumu nafsi zao Wakawa wanadhani watasamehewa udhalimu wao kwa kusali kwingi na kuhiji bila ya kujirekebisha nafsi zao na kurejesha haki za wale wadhulumu. Basi leo hakitapokelewa chochote mtachotoa enyi wanafiki kuwa ni fidia ya kujikombolea nafsi zenu na adhabu hata ikiwa kwa thamani gani wala hakitapokelewa kitu kutokana na makafiri wenye kutangaza ukafiri wao kuwa ni fidia kadhalika marejeo yenu nyote ni motoni, na hayo ndiyo makazi yenu yaliyo bora kwenu mnayostahiki. Na uovu lioje kwa marejeo hayo. Je, haujafika wakati kwa walioamini zikalainika nyoyo zao kwa kumdhukuru Mwenyezi Mungu na Kurani tukufu? Wala wasiwe kama waliopewa kitabu kabla yao, Mayahudi na Wakristo Walitenda kwa mujibu wa kitabu kwa muda, lakini kwa kupita zama ndefu zikawa ngumu nyoyo zao. Na wengi wao wakawa wametoka katika mipaka ya dini yao. Enyi waumini, jueni kwamba Mwenyezi Mungu anaitengeneza ardhi na kuifanya isilihi kwa mimea kwa kuteremsha mvua baada ya kuyabisika kwake. Na sisi tumekuwekeni wazi ishara na tumekupigieni mifano ili mpate kuzingatia katika hayo na zinyenyekee nyoyo zenu kwa ajili ya kumdhukuru Mwenyezi Mungu. Hakika wanaume wanaotoa sadaka na wanawake wanaotoa sadaka na wakatoa katika sabili la njia ya Mwenyezi Mungu kwa ridhaa nafsi zao. Mwenyezi Mungu atawazidishia thawabu zao mara mbili na wao juu ya kuzidishiwa kwao huko watapata ujira wa takrima siku ya kiyama. Na waliomwamini Mwenyezi Mungu na mitume wake wala wasibague baina yao yeyote. Hao ndio masidiki waliotimia ukweli wao kama Sayyidina Abu Bakara na Bibi Maryam na mashahidi waliokufa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu wa cheo na utukufu wa daraja. Siku ya kiyama watakuwa na thawabu na nuru kama thawabu na nuru za masidiki na mashahidi na ambao wamekufuru na wakakadhibisha ishara za Mwenyezi Mungu hao ndio watu wa motoni na wala hawatoki humo milele.